Bé, bona nit. Un altre dijous comencem el programa Judici a la Justícia i <clears throat> aquest dijous eh, 12 de març sí, no? Encertat, em sembla. Del futur 2009. Del futur 2009 doncs xerrarem seguim, seguim Sí, sí, esteu. Ah, jo no m'he escoltat, tio. Xerrarem ah, <laughs> de què? Sí que xerrarem. Xerrarem sobretot, doncs, avui tindrem un programa dedicat a Palestina, al conflicte i altres coses que no són l'últim conflicte, conflicte amb Gaza, sinó amb altres zones de, de Palestina. I també farem alguns apunts, com dir que ara mateix ja encara si no ha passat res en les últimes 3 hores doncs encara hi ha gent ocupant la Universitat Pompeu Fabra a la Ciutadella des d'aquest migdia eh, després de la manifestació per la vaga d'estudiants i principi bueno, recordar també que demà és el judici a l'Amadeu Caselles i dit això doncs farem la presentació de la ràdio on estem de ser el judici de la justícia eh, doncs estem ara mateix emitint en directe des de Ràdio Contrabanda 91.4 exacte i, I bueno, pues que aquest és un programa de la Ràdio Bronca no? que ja ho hem explicat altres vegades que per circumstàncies ens trobem aquí acollits i acollides perquè no podem fer el programa en directe a la Ràdio Bronca però això no impedeix que s'escolti sortir a la Ràdio Bronca i com ja us hem dit en els altres programes doncs els dijous de 10 a 12 de la nit els divendres de 11 a 1 del matí i els dilluns de 1 a 3 de la tarda podeu escoltar aquest programa repetit al 104.5 de la FM a la Ràdio Bronca i, i bueno, també hi ha l'opció podcast no? la penya que sigui internauta i li agradi navegar per allà doncs pot localitzar el que és el document d'àudio de cada programa no? dels passats, d'aquest i dels que tindran des de la pàgina web de la ràdio, mhm. Bronca, que són les 3 baixes punt, radiobronca.info, mhm. bronca amb K, recordem. I, bueno, recordar també que tenim un telèfon que és el 933177366 i que tothom que vulgui ens pot trucar i participar del programa. I, bueno, doncs dit això, arrencamos, no? Sí. sí. Tenim gent convidada a l'estudi que ens encara que vingui la gent a explicar-nos les seves experiències de primera mà ja ho hem dit altres vegades no? que els intermediaris de vegades el que fan és com, com amb el comerç no? encarir les coses o transformar-les en el seu valor no? i llavors a nosaltres ens agrada que la gent ens expliqui les coses de primera mà i bueno, pues hola, bones què tal, com esteu? Hola, bona nit doncs molt benvingudes aquí al programa ja sabem que teniu aquí una experiència a explicar que heu estat a Palestina i que heu estat bastant temps i doncs bé, no sé si ens voleu hem fet una petita introducció i després ens posem en el tema eh, vale, de, de, una mica així en plan general de per on heu estat i eh, com, com heu estat allí, com heu arribat una mica i com va això bueno, pues a ver mm, hemos estado eh, yo he estado medio año en en un pueblecito de Cisjordania que se llama Neilín. ¿Se llama? Neilín. Neilín. Ah. Eh, está como a 30 kilómetros así de Tel Aviv, lo que ahora es Tel Aviv, Jaffa, dentro de lo que son los territorios ocupados. Y ahora mismo está sufriendo la construcción del, muro de la apartheid desde mayo del, año pasado eh, se ha eh, acelerado el proceso de la construcción del muro en tierras pertenecientes al pueblo y ellos se han organizado en un comité de resistencia popular y nosotros como gente que principalmente en este momento llevábamos allí para apoyar eh, acciones directas contra la ocupación y, contra el muro de iniciativa palestina pues hemos estado en este pueblo el muro de iniciativa palestina eh, acciones de iniciativa palestina, sí. estábamos trabajando junto a un movimiento que se llama ISM, International Social Movement, que es un movimiento internacionales que se funda en el 2000, si no me acuerdo mal por palestinos y una israelí que se llama Neta Golan, que se Neta, ¿qué volví el nombre. qué quiere decir el nombre? No, es una de las... De una dona. Sí, una israelí que, bueno, lleva muchos años trabajando con la causa palestina, se casó con un palestino de Nablus y vive actualmente en Ramallah, tiene allí dos niños. Y junto a otros palestinos fundaron este movimiento que no está... Eh, bueno, que no es una asociación, no es un organismo, es un movimiento internacional, que van rotando, apoyando pues toda Cisjordania y ahora durante lo de Gaza también se coordinaba desde allí, porque había gente que había llegado un barco allá y, entonces había ellos trabajando allá. ¿En barco allá? En Frigasa. ¿En? Frigasa. Frigasa. Mm. Es la franja de Gaza. Frigasa es el, nombre del movimiento de los barcos que han intentado eh, romper el bloqueo marítimo para poder penetrar en Gaza. Eh, entonces ellos lo fundaron y han estado recibiendo un movimiento internacional que, apoya en toda la zona de Cisjordania acciones directas contra la ocupación, desde manifestaciones hasta pues eh, intentar quitar bloques de carretera, abrir puertas, cortar la, esta valla que tiene pinchos, que no sé cómo se dice en, castellano. Una valla, alambre de espinos. alambre de espinos, sí, bueno, no tiene espinos, tiene. con una especie de. Como unos cuadraditos con dos puntas que si, si te clavan te bueno, alambradas, ¿no? Alambradas. Alambradas. Sí. Y, y bueno, nosotras hemos estado mucho tiempo allí, entonces también nos hemos intentado un poco integrar en, la comunidad. Es un pueblito pequeñito de 5.000 habitantes y pues han intentado desarrollar otro tipo de trabajo más de fondo, ¿no? implicarnos más, que, más allá del activismo pero básicamente es lo que la experiencia que queríamos compartiros es más allá del activismo del activismo el activismo es muy a fondo es muy a fondo un activismo ya pero para ¿qué le ofreces nos han preguntado en concreto una chica palestina nos preguntó qué le ofrece este activismo al pueblo palestino no más que un apoyo concreto en ese momento de, de hacer fuerza no de sumar brazos o voces y de, a nivel de, de social no de y, al estar allí mucho tiempo pues hemos empezado a, intentar trabajar cosas pues con niños con mujeres con a nivel se ha intentado mover una especie de entrenamiento legal para los shabab que son los jóvenes palestinos que tiran piedras en las manifestaciones para shabab, para bueno para que no, no los pillen como los pillan en los interrogatorios y en todas las torturas que sufren ¿no? cuando los se los llevan en invasiones nocturnas mayoritariamente allí en Aileen. Ahora voy a dejar hablar a Roser perquè està molt bé. Gràcies molt. Abans, eh, vull dir, ara ha sortit això d'aquests nois, la situació d'aquests adolescents i nens que tiren pedres. M'heu comentat que hi havia dues legislacions per tractar el tema d'aquests nens, no? No sé si me pot contestar ella o me pot contestar... Preguntes sí, sí. Mira, eh, hay, hay una, una ley militar de ocupación ¿no? Entonces, eh, los niños son considerados niños de 12 a 16 años. Em, de 17 para arriba se juzga como un adulto. El tipo de juicio es algo que no se ha que no se que se estudia para saber, para entender modelos, pero que que no está entender, los modelos de cómo juzgan a, los palestinos que arrestan arrestos de invasiones en las que bueno toman la casa, ponen a toda la familia en una habitación normalmente, sufren pues pueden sufrir abusos, pueden sufrir todo tipo de abusos, destrozo inmobiliario, disparos, como de sonido, gas y muchas veces tienen ya el nombre de quien quieren, ¿no? Y se llevan al niño, hay veces que lo desaparecen durante ocho días, sobre todo en verano pasado esto mucho. Y en verano, este verano anterior, y no tienen por qué decir ni dónde se lo llevan ni, ni por qué se lo llevan. Y entonces de, de 12 a 16 años hay una ley que está estudiando Children Defense, que está ubicado en Ramala y, sigue los casos de los menores arrestados. Children's Defense. Sí. Para la defensa de los, niños. Que dice que el cargo máximo para un niño de prisión, de pena de prisión, la pena máxima, eh, son 5 años. Al mismo tiempo, tiempo que otra ley. Esto por tirar una piedra. pero esto para un niño, ah, sin, sin que eh, se habla de cargos, sin ah, la pena. O sea, como fuera la ley del menor aquí que dice que ah. hay un límite consiste eh, pues otra ley que dice que no, no hace referencia a ningún otro tipo de, de edad ni ningún otro tipo de factor, que dice que por lanzar piedras, como cargo de lanzar piedras, son 20 años de prisión. Entonces estos vacíos y estas, bueno, eh, irregularidades, si se puede decir así, en la forma de los juicios hace que, muchas veces se pospongan, que la gente no se sabe cuándo va a salir, influye pues en la escolaridad de los niños y eso es lo mínimo en lo que influye, Claro, porque mientras que se resuelve cómo se aplica todo este caos legal, el crío está en manos de, del ejército. A veces cambiado de prisiones, llevado a prisiones del 48, lo que ahora es Israel. Llevó a prisiones del 48. Lo que ahora es Israel, que están ubicadas en lo que es el Estado israelí nos hacemos, nos referimos como el 48, los palestinos. ¿Y, eso tiene algún origen, alguna explicación del por qué se denomina así? Porque son para, para presos menores, porque muchas veces se pierde, ¿sabes? Eh, no, no hay juicio, no hay un seguimiento fácil del caso. Hay veces que, bueno, muchas veces que los cargos ellos consideran, por eso es muy importante el del training legal. El training legal, en, la preparación de los ellos consideran que una tortura a un niño que acusa a otro niño, ellos cuando están en el campo se le llaman por apodos, ¿no? Eh, entonces eh, hay niños arrestados a los que han, sido torturados para, acusar a otros compañeros, ¿no? Esa acusación, ellos sacan un, apodo, un nombre, una referencia, ¿no? Y van y e invaden el pueblo, arrestan a, otros niños que han sido acusados por, supuestamente, eso es lo que ellos dicen, por otros niños. Entonces eh, le preguntan al niño en interrogatorio si él es Pepito. El niño tiene miedo y no dice su nombre real. Y esa, esa confirmación de ese apodo, ellos lo consideran una declaración en la que el niño, es, de los cargos que le ha acusado el niño que ha sido torturado, es una declaración en la que él confirma. Entonces muchos niños han sido cargados con tirar piedras, que son niños muy pequeños, de 12, 13 años. Cuando, muchos niños han sido cargados con tirar piedras, pues, muchos niños han sido acusados forzados con tirar Sí. Bueno, pero es que aquí no dirían cargados con tirar Yo lo siento, pero mi, no, mi vocabulario legal... Es que lo no en eso. Pues buenísimo Acusados que lo con cargos. ¿sabes? ¿ah? Acusados con cargos. Charge de tirar Charge. Charge. Sí, pero aquí nos dirían cargados todavía me quedé con el árabe i el inglés no... Ah, que jo crec que tens, teniu que anar més a poc a poc al parlar, més vale, a poc a poc, i pensar una mica amb la gent que us escoltem, mm. perquè si no es perdran moltes idees de les que esteu explicant. Els estàs perdent de fora. Mm, jo no, jo de moment vaig seguint. Has donat moltíssima informació sí. en molt poc temps. Ah. Jo sí, no estic perdent, jo sí. Pues retomamos. Això el sí. que provocarà serà que farem preguntes. Jo, jo em vaig apuntant preguntes vegades i quan acabes que pensis, pensis vale sobre todo quan son tan diferentes Pues acusados con cargos por lanzar piedras hay niños de 12 13 años que han sido arrestados y, no han estado en, prácticamente por el principio no han estado en la manifestación muchas veces se utiliza como castigo eh, ¿cómo se dice? Ejemplar. Colectivo. Colectivo, colectivo. ejemplar, porque su tío estaba forma parte de la comisión del Comité de Resistencia Popular, porque también está muy corrompido, llevan ¿cuánto llevan? Desde el 67 ahora mismo son 41 años bajo ocupados. Entonces hay colaboracionistas, hay mucha mucha Claro, ahora cuando comentas esto yo me he acordado de dos datos de tipo histórico, ¿no? Uno es lo que hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? la historia de la creación del Estado israelí, ¿no? De dónde viene todo el fregado actual, ¿no? Explicar esto está bien, ¿no? Para que la gente entienda por qué hay una resistencia, ¿no? Y la otra cuestión es también una referencia a uno de los textos que traía en el que se habla de la cuestión de la tortura, ¿no? Como esto es antiguo, lo decíamos antes, un texto de hace 8 o 10 años, pero como se habla de que la policía allí, o sea, en ese momento eh, era el único estado occidental que tenía la tortura legal, ¿no? Y cómo se aplicaba esa tortura sistemáticamente y todo esto nos lleva un poco, o sea, esa libertad de acción represiva nos lleva a, escenas tan salvajes como la, la, que nos estás explicando, ¿no? De que no hay escrúpulos por edad ni nada, que solo hay una intención represiva, ¿no? Y el crío es simplemente la coartada que utilizan para coaccionar a todo un pueblo, ¿no? Y no sé si os parece bien podríamos empezar por centrar el tema históricament. Sí, sí. demano que, com que són dues persones, anem intercanviant una mica. Sí, sí, ara que ja no recordo com us dieu, però m'estic referint a la noieta que tens al costat. Sí, hola, bona nit. Sí, clar. No, doncs... sobretot que estigueu còmodes, eh? I tant. Estiu a sí. i... Clar. Ja rompimos el hielo. Ja. Molt bé, endavant. Tu sí. Tomàs, exacte. <laughs> bueno, doncs començàvem parlant per la referència del 48 que ha fet la Pilar abans sobre Palestina del 48. El que va passar al 1948, així molt en resum, és um, la, la, la creació de l'estat d'Israel. Llavors, que és el, el que va passar aquí és que... Perdona, he notat, he notat que ara quan ho estàs explicant hi ha hagut un moment que anaves a dir la independència. Sí, ara, ara puntualitzem. Ja a mitja paraula. I et vull preguntar per què. No, és molt important i està, està molt bé com hagi dit notar perquè el, el fet és que la història d'aquest període d'Israel l'explica com que és Uh, que va obtenir la competència, no? que va fer la guerra contra els britànics, que aquí estava dominant la zona eh, des, des del principi del segle XX, i, i llavors ell explica com que va guanyar aquesta guerra contra l'exèrcit britànic i va assolir la independència i va crear l'estat d'Israel. El que va passar aquí, en realitat, és que els britànics estaven ja a punt de retirar-se, van donar el problema d'aquest tros de terra on hi havia molts enfrontaments ja entre àrabs, palestins i els jueus que ja estaven arribant des de principis de segle, i va donar això, aquest problema per a, a les Nacions Unides no? I llavors les Nacions Unides tenien va donar aquest problema va cedir el com, com dir-ho va delegar la responsabilitat exacte, no? es, va exacte. es va treure el bar de sobre no? no sabia com solucionar els conflictes que hi havia allà com, com fer-ho i llavors va delegar la responsabilitat de les Nacions Unides i les Nacions Unides van començar a parlar d'aquest pla de partició de fer crear dos estats, l'estat d'Israel jueu i l'estat de Palestina amb, amb, els, amb els àrabs Llavors, el, el, com diu, la comunitat sionista, que eren els que estaven ja a Israel ben organitzats, que ja tenien guerrilles eh, ben, ben armades, que es deia la, la primera que va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 No, és que és molt diferent. Si eh, tu saps on ve la paraula guerrilla? Quan es va utilitzar per primera vegada? No. Es va utilitzar per primera vegada el 1808, aquí a la península Ibèrica. El primer lloc de tot el món on es va utilitzar aquesta paraula per combatre, per qualificar els que combatien els exèrcits napoleònics que havien ocupat la península. I a partir d'aquí aquesta paraula s'internacionalitza i a tot el món, a tots els continents, quan algú s'aixeca contra el govern, contra el règim, se li diu guerrilla. I a llocs on s'escriu amb una sola R i diuen guerrilla, però és la mateixa paraula. Llavors, clar, si ara tu estàs parlant de la gent organitzada militarment per imposar l'estat d'Israel a Palestina per oprimir els palestins mm. no està ben utilitzada la paraula guerrilla que és justament el contrari jo els dic escamots terroristes al servei de l'imperialisme sionista què et sembla? A mi me sembla perfecte no? molt bé vale. sí. Doncs seguim, seguim. Sí, sí, doncs aquests grups armats el que feien era um, van fer alguns atemptats contra, contra mm, britànics perquè tampoc estaven a favor o sigui, encara hi havia la situació era la següent hi havia ja molts hi havia pràcticament mig milió d'immigrants jueus um, a la territori palestí i hi havia un milió i mig d'àrabs Llavors, el, hi havia exèrcit britànic molt poc, era bastant simbòlic, i aquestes, aquests grups d'armats van començar a, a, a buidar el territori que havia de ser, en pocs mesos havia de ser real, a buidar-lo d'àrabs. Aquest era el seu objectiu, el màxim de territori amb el, amb el menor número d'àrabs. Ara se'n diu neteja ètnica d'això. Sí, sí, sí, totalment, claríssim. Però també van fer alguns atentats contra els britànics, perquè els britànics, tot i que eren passius, en alguns moments també es van, es van alçar, o sigui, en, favor dels palestins. Havia tant o bé la massacre crec que estaven fent mm, i llavors doncs això va passar abans que es declarés l'estat d'Israel abans que la ONU proposés formalment la, la, la idea de la partició en dos estats i ja es va començar a fer un, un, un pla estratègic es va denominar Pla d'Alet eh, definit per Ben Gurion David Ben Gurion de quina dècada del, del segle XX estem parlant? Ara? estem parlant de principis de 1948 1940. Gener, febrer, març, maig. Després abril, de la Segona no? Guerra Mundial. Exacte, just després. Vale. Doncs eh, David Ben Gurion i els seus van, van, van definir aquest pla eh, per, massa, per buidar unes, unes um, zones molt estratègiques dins del territori que seria Israel. Llavors, a tota aquesta part d'aquests palestins que estan en aquestes zones van entrar, van fugir com a refugiats al Líban, a Gaza i a Cisjordània, molts a Gaza, perquè el 90% de la població de Gaza són refugiats del 48, i altres els van matar. I així, llavors, el, el maig del 48, quan es va declarar l'estat d'Israel, el, la, o sigui, la, la zona que va quedar com Israel estava, hi havia molt menys població àrab del que hi havia originalment. 400 aldeas, ah, pueblos y ciudades eh, en total, 400 se eh, masacraron, desaparecieron. Mm-hmm jo amb un dels fanzinillos, perdoneu l'incís, i abans hem xerrat que ens comentau un llibre que està molt ben documentat sobre tota aquesta sí. neteja ètnica que, mm, que explica com es, es van aprofitar mm, d'aquestes massacres no? encara les augmentaven per atemorir a la gent, a la població àrab i d'aquesta manera obligar-los a fugir per por que no els hi passés el mateix no? I... Clar, i llavors es feien, o sigui, les, com, com, ha, com ha tergiversat la història d'Israel és exactament el que has dit tu, no? que ells primer defineixen tot aquest procés que els palestins diuen Nakba, que és desastre, ho defineixen com guerra d'independència i a més a més diuen que els altres es van desplaçar voluntàriament d'aquelles zones perquè perquè sí, <laughs> perquè havia de ser el futurment Israel i es van desplaçar d'allà, no? Havia de ser futurment. El futur havia de ser propietat, era territori israelí, ja, ja se sabia, estaven els mapes. Jo t'estic cridant l'atenció sobre el fet que aquí no parlem així, aquí no diem el que havia de ser futurment. Sí, perdó, està mal dit. Vale, digueu, ja. Digue-ho d'una altra manera. Havia de ser el futur Israel, o ah. en el futur havia de ser Israel. Molt bé, gràcies. A tu. Segueix, sisplau. I... Vols que eh, et pregunti? Sí. Mm, et volia preguntar si, si per allà heu conegut un diari que es diu Aretz. Uh -huh. Com? Aretz. Aretz. Aretz. Aretz. Aretz. Es, eh, la traducció és com la nación. Vale. I, és que, el principal. I, i, i on s'edita, a quina ciutat s'edita aquest diari? Eh, al Quds, Jerusalem, al Quds, el àrab, Jerusalem. I... Creo. El Quds és de Jerusalem. Aretz és tot Israel, eh? és, el, és diari de... Claro, Jerusalén, pero Al-Quds es el nombre árabe de Jerusalén. ¿sí? Bueno, pero yo pregunto per un diari que com a capçalera, aquí en tenim un que es diu La Vanguardia, allà en tenen un que es diu ah, Aret. Sí. Ah. Val, I vosaltres el coneixeu. Mm -hmm. A quina ciutat s'edita aquest diari? Jo diria que a Jerusalén. Moment, què, què vol dir que s'edita? O distribueix per tot... Eh, el... Ah, on el fan? La Vanguardia es a Barcelona. Ah, vale, vale, vale. On, on el fan? Jo crec que a Jerusalén. Vale. Vamos, no estoy 100% segura, però... Bueno, bueno, però... Eh, es un diario de capital eh, israelita. Israelí. Vale. Eh, a ver, yo sé que hay dos o tres periodistas que escriben en ese diario, Amira Hesh y ya no me acuerdo de los otros dos nombres, que son bastante críticos eh, respecto al Estado de Israel y su política. Eh, Amira Hesh, de hecho, vive o pasa parte de, su vida en, en, Ramallah, en los territorios palestinos. También estuvo en Gaza antes, poquito antes de los bombardeos y fue, fue arrestada al salir, como fue en Etagolán también eh, fueron dos israelíes que, que, estuvieron entraron en Gaza uh -huh. poquito antes de los bombardeos y fueron arrestadas al salir. Uh -huh. eh, ¿Qué más sabemos de este diario? Uh -huh. ¿Qué, más, ¿Qué más sabemos de este diario? Bueno, jo el que sé d'aquest diari és que aquí a Barcelona han fet córrer per internet una, un, un comunicat, un manifest signat per anarquistes que són ciutadans d'Israel. Mm -hmm. Anarquistes contra el muro. Els coneixes aquests? Sí, sí, és veritat que aquest diari ha fet circular, ha, promo ha promogut aquesta campanya. Eh, no, no conozco lo que estás hablando, conozco a los, ah, a los anarquistes contra el muro, hemos estado trabajando con el que explico és això, que aquí Barcelona ha corregut per internet un manifest que té el seu origen en el diari Haaretz uh mm-hmm. -huh. i que va ser firmat per grups anarquistes que són ciutadans d'Israel i mm-hmm. estan en contra totalment de la política de l'estat d'Israel. Uh -huh. És així. Eh, bueno, és així que, que sea possible esta publicació? Sí. Mm, sí, porque de hecho un membre de los anarquistas contra el muro, eh, Yotam, escribe en Haaretz. Uh -huh. No estamos diciendo que tenga una línea editorial eh, contra él, porque si no, no sería la principal publicación nacional ¿Contra, el Estado de Israel. Pero que hay puntos de opinión y de análisis críticos, eh, hay tres o cuatro. Pero. Mm, Sí, por ejemplo, Ares también creo que publicó una carta senior que escribieron estudiantes israelíes y firmaron unos 90 del último curso de los 17 años cuando ya los van a preparar para ingresar en el ejército y fue la primera vez que se publicaba una carta firmada por 90 ciudadanos que oficialmente ellos rechazaban con, motivos eh, claros contra la ocupación y contra las acciones del ejército israelí en los territorios y contra el pueblo palestino e ingresar en el ejército. Porque hasta ese momento había habido un porcentaje pequeñito de refusnik, que son la gente israelí que rechaza ir al ejército. Pero se no sé, se intentaba tener un parte, bueno, un parte no se dice, ir al psiquiatra y tener un... Sí, un parte médico podría ser, un informe, sí, claro. De, bueno, a nivel psiquiátrico o de objeción de conciencia por, nivel por motivos de religiosidad, pero directamente a la cara, ir allí, presentarse a la base militar y decir, yo me opongo a esto y esto y esto, y prisión. eh, i crec que lo publico a Àrets, esta carta senior. Tu has començat dient que havies estat sis mesos. A Neilín, he estat un any, un any. Un any has estat en total. I tu quant temps has estat? Jo vaig estar, he estat dues vegades, vaig estar un mes i mig a l'estiu, de juliol a l'agost, i ara un mes i mig al, al desembre gener també. I aquestes dues etapes d'un mes i mig cada una, <clears throat> has tingut ocasió de compartir-les amb tu. Ah, sí, sí, ens en conèixer al final de la meva primera etapa. Y siempre ha pasado igual, la que parla és ella. Pregunto, pregunto. Mm, depèn, no? no, no de si una radio o no. Luis, ah, Es que el problema mío es que yo me arranco y no paro. <laughs> se tiene que arrancar la Yo pregunto, yo pregunto. Sí, dígame. si jo estic aquí a Barcelona <clears throat> i vaig al metro i se m'acosta una persona a buscar conversa i aquesta persona porta sota el braç el diari ABC, per exemple, mm. jo em posaré en guàrdia i, mm. i procuraré no fer conversa. Jo et pregunto, si tu vas al metro <clears throat> o al tramvia o a l'autobús a Tel Aviv o a Jerusalem sí. i se t'acosta una persona a buscar conversa que porta sota el braç el diari Haaretz, què faràs? Eh, no et jutjaré perquè portis sota el braç el diari Jaret. No et pregunto això, et pregunto què... No, em, em refereixo que no, no el miraré de manera diferent, depèn del que em digui. Vull dir, no, no, li... no, no et pregunto això, jo t'he posat un exemple concret, jo, jo fugiré. Tu què faràs? I jo estic oberta al que, al que em vulgui dir. O sigui, no, no, no bueno, ara, la... Ara ja t'entenc. Mm -hmm. Però et faig una altra pregunta. Tu coneixes algun diari d'ultradreta, de Tel Aviv, de Jerusalem? Mm Mm. Bueno, encara que no el coneguis, jo et poso l'exemple igual. Sí, digue'm. Perquè estic segur, mateix no estic segur, i ara no, no em ve el cap, mm. però jo conec diaris d'ultradreta de Jerusalem i de Tel Sí, segur que hi ha això. No, no, sí. llavors jo et, pregunto, jo et pregunto, imagineu que vas al transport públic i ve una persona amb un diari d'ultradreta a sota el braç i se t'acosta a buscar conversa. Què faràs? Eh, el mateix o sigui que te l'escoltaràs. Sí. Fins a on? Depèn del que em digui. No, no, a tirar-ho tirar de sempre... Home, no, no, anys, no. Home, té l'opinió del diari... No, perquè s'ha de matar tots els palestins. No, sí... Em... Això és el que diuen els diaris d'ultradreta allà, que jo llegeixo per internet. Mm. Vale. I tu l'escoltaràs? No, no, no, si és aquesta la línia no, no, val, ni la, o sigui, no val la pena parlar amb persones així. O sigui, o sigui ara no, no m'he no trobat mai en una situació d'aquest tipus, però m'imagino el que, el que et trobes amb els soldats, per exemple, en el checkpoint, que ells que intenten parlar amb tu que al principi et sembla que pots intentar donar-li raons i parlar i, i posar-li en discussió el per què estan allà i coses d'aquest tipus però després tenen n'adones que no serveix per absolutament res llavors és perdre el temps bàsicament vale. estem perfectament d'acord mm. tinc una altra pregunta per tu coneixes el general Moses Lyons que heu sentido a general Moshe Dayan? Mm, yo sí. Tú sí, digue'm, digue'm. Sí. De què Pero, a ver, me suena vinculado a la limpieza étnica del Negev, que es el desierto de, de y Israel. Y no sé si me estoy equivocando, pero creo que en los pueblos del norte de Neilín, eh, Budrus, eh, Kibia, y no sé si alguno más, eh, también hizo, llevó a cabo operaciones militares eh, de masacre. De quién año están hablando? Es que Pues igual del 70 bueno, jo, jo t'ho dic, jo t'ho dic. A la guerra dels sis dies, sabeu? 1967. 1967, uh -huh. el mes de juny. Uh -huh. Aquest home és el que va comandar tota l'ofensiva, uh -huh. un criminal de guerra de Caldeu. Uh -huh. Com has dit que es deia? Sí. Mosse Dayan. Mosse Dayan. I segur que coneixeu la fesomia, perquè aquest home porta un tapat porta un tapat i, i és, molt, és un héroe nacional a, a l'estat d'Israel i és un criminal de guerra però el que us vull preguntar <clears throat> és si coneixeu el seu fill que és un director de cinema no com es diu? Dayan eh, com es diu el nom? no el sé el nom però llavors la següent pregunta és si heu vist la pel·lícula que es diu La vida en ACFA no no, eh? No, en doncs ACFA. La vida en ACFA. ACFA. Sí. Què és ACFA? ACFA és una marca de fotografia. ACFA Color. Ah, ACFA. ACFA. ACFA. No l'heu vist? No. Bueno, algun dia la veureu i podrem comentar-la, però el que, jo, el que jo us volia dir és que primer, la pel·lícula està feta pel fill d'un criminal de guerra al servei de l'estat d'Israel mm -hmm. i segon, que el resultat del missatge que dona la pel·lícula estaria molt en la línia del Haaretz uh -huh. veieu? però molt té una part de crítica molt forta contra l'estat d'Israel uh -huh. i tot això, amb tot això no m'hi poso i insisteixo perquè tampoc trobo interessant que hi hagi tantíssima gent que jo conec que quan veuen l'estrella de David veuen el diable, la porti qui la porti uh mm-hmm. -huh. només que perquè són ciutadans d'Israel jo conec gent que van a, a cegues, van automàtic estrella de David, criminal uh mm-hmm. -huh. I això no és així. No. Això ens portaria... Jo demano que, ah, que digueu... Ens portaria a diferenciar no? entre els grups dintre del poble jueu, no? El, els grups que estan impulsant la política de l'Estat, aquesta política de neteja ètnica i de massacre i tal, estan impulsats per una branca molt definida, no? que són els sionistes, no? que és el que xerràvem abans del mm. programa, no? que si la gent avui en dia tenim més o menys clar aquesta situació, no? -huh. com és, és molt senzill o fàcil no? de que degut a l'ambigüitat de, de la informació de vegades es permetin posicionaments com aquest que diu el francès que jo els associaria pues, doncs, al nazisme així de clar, no? l'antisemitisme no? uh -huh. i la història no és així no? dintre del poble jueu n'hi ha la, el bàndol sionista que és el que defensa les coses pues, doncs, per una llei divina i per les armes i que està disposat a matar qui faci falta per defensar i, i fer prevaldre el que ells creuen que ha de ser i després n'hi ha molta altra gent no? Mm, bueno, o sigui el, el punt és una mica diferent jo, en la meva opinió jo si explico com jo ho veig està clar sí, o sigui, clar que hi ha qui, qui realment vol aquest vol el projecte sionista d'aquesta manera com l'has definit tu i aquests són clarament sionistes i són els que estan promovent doncs, l'ocupació a l'estat palestí, etc etc. però després hi ha la gran, la gran majoria de població que accepta aquests fets sense ser activament eh, sense ser molt activa en portar-ho a terme però els accepta i els acata i per tant acaben sent còmplices d'aquest projecte sionista hi ha una absoluta minoria molt molt, pot, o sigui, molt petita minoria que són els que es defineixen o persones que es defineixen i, i actuen en contra del sionisme i que són israelis doncs jo o sigui, estic d'acord amb tu aquesta confusió antisemita antisionista que s'ha de trencar ja aquest tòpic perquè no, no es pot confondre o sigui, una cosa és la religió i és el racisme que no es pot tenir, que no es pot tolerar o sigui, no es pot ser antisemita però que no tampoc es pot ser sionista no? llavors qui estigui en contra de l'estat d'Israel no pot dir que, sigui, que és antisemita sinó antisionista ya está, así Yo, quería puntualizar, yo quería una cosa. Eh, eh, el sionismo es, mm, un, porcentaje muy alto de los ciudadanos israelíes, pero hay muchos tipos diferentes de, sionismo, ¿no? Hasta el extremo de llegar a un grupo que se llama Breaking the Silence, que son unos ex soldados Silence, rompiendo el silencio. Que, que bueno, han trabajado muchos testimonios de, soldados, de, de masacres, de, de, matanzas, sobre todo en el sur de Hebrón, en Hebrón mismo, en los territorios ocupados. Y ellos se definen como sionistas naturistas. Eh, es gente que quiere libertad y derechos igualitarios, pero que contempla un Estado y apoya un Estado que está basado en un derecho de nacimiento judío. Esto es una paradoja, es totalmente contradictorio. Entonces, casi que los que no son sionistas, los sionistas es como la clase trabajadora. O sea, surge mucho de eso, son los que los masoratín, que, son mm, en hebreo significa la, clase trabajadora que va a levantar el Estado de Israel y lo va a, va a hacer fuerte, ¿no? Son los que llevan la equipa aquí arriba, de cosidita y tal. Los que no son sionistas, la que arriba, quan tu fas aquí arriba amb la mano no et veu ah. aquí es sobre el cap la boina, la mena ah. boina que porta. Sí, es como no sé cómo es sí, un tapetito que llevan en la coronilla. Sí, sí. Pues los que no son sionistas es o bien esta minoría que estaba comentando Rousset, o bien los ultraortodoxos, grupos concretos de los ultraortodoxos religiosos judíos que creen que el Estado de Israel no tiene que fundarse hasta que llegue el Mesías, vuelva. Y entonces han, llegado a negociar con, la parte palestina en contra del propio Estado de Israel. Pero esto es algo minoritario y súper puntual. Pero la, hasta el extremo del sionismo naturista, ¿sabes? Gente que está a favor de derechos para todos pero que sigue creyendo que tiene que haber un Estado para un pueblo que ellos llaman un pueblo judío, ¿no? Yo quería leer unas frases para entender lo que por lo menos es el sionismo en origen, ¿no? Se habla de un primer líder sionista que se llama Vladimir Jabotinsky y dice que a finales del 1923 afirmaba que el sionismo es una aventura de colonización y por lo tanto se mantiene o decae por una cuestión de fuerza armada. Es importante construir, es importante hablar hebreo, pero es mucho más importante ser capaz de disparar. para entender un poco, ¿no? O sea, a mí en sionista naturista me parece fantástico, pero con qué sionista sigue siendo sionista. La contradicción. Me parece absurdo, ¿no? Absurdo. És que l'altre dia, a la radio Ona Natura Yo, vam fer un, una mica un debat com aquest d'ara, i hi havia àrabs. Uh -huh. I quan els vam preguntar per la perspectiva de futur quina és la solució a Palestina hi va haver algú que va parlar de la possibilitat de compartir un sol estat uh mhm. -huh. un sol estat en el que no es discrimini ni a jueus ni a palestins ni a jueus ni a àrabs i llavors hi va haver un àrab dels que estava a la ràdio amb nosaltres que va dir això és possible però no amb els colons no amb aquests que porten la metralleta sempre a l'esquena i que estan disposats a matar el que entri a la seva terra amb aquests no volem compartir res aquests ja no tenen remei aquests han de marxar Vull dir que això que esteu dient és, és, és la idea, aquesta és la idea. El que diuen els àrabs és això. Mm que ja s'ha anat massa lluny. Han anat massa lluny com perquè es pugui compartir res, concretament amb aquest col·lectiu. Els, colons. els colons inclús no... O sigui, són tan radicals que no, no obeeixen ni tan sols el propi exèrcit israelí, no? Que moltes vegades l'exèrcit, en ocasions comptades, ha de protegir els, els palestins d'atacs del, dels colons. O, o simplement no fa res, perquè no... O sigui, un color pot, pot, pot pagar a un, a un soldat israelí perfectament. No? També he vist amb algun reportatge d'alguns colons d'aquests radicals que funden quibuts i aixequen eh, pobles, aixequen pobles i després l'exèrcit els tiren, però ells ara que el tornen a construir, eh? Sí. I a ells, és que està, ells se consideren per sobre de l'estat sionista, encara van més enllà, eh? Mm-hmm. Vull dir, són una gent i... El seu objectiu... Al·lucinant, eh? Sí. seu objectiu, eh, algun d'aquells reportatges directament deien que el seu objectiu era era gairebé arribar fins a Iran allò era la terra promesa per Xavier ben bé o sigui, I que, sí, sí. sí, sí que més o menys no... els noms que no havien ell ben bé poc li faltava per arribar i que l'estat no era ningú per dir-los on tenien que construir no? i mm. desconstruir Eso es importante porque hay dos tipos de colonias, en, que esto es de hace poquitos años. Están las colonias, asentamientos que están contemplados en la legalidad israelí Y están los outposts, que no sé cómo se traduciría, fuera de, lugar o algo así, que están eh, establecidos por gente de los asentamientos eh, que construye Israel dentro de los territorios ocupados, que se van a dos kilómetros del asentamiento y se ponen a construir por su propia cuenta viviendas y claro, eh, llega un punto en el que ese outpost con un par de años y con el llevar caravanas y, y declarar declararlo, no sé, hay uno por ejemplo en Susia que está declarado Parque Arqueológico Nacional, porque dicen que encontraron unos cimientos de una sinagoga. Ahí vivían unos palestinos en unas cuevas que fueron expulsados del 48, de lo que ahora es Israel, y, se refugiaron ahí. Cuando volvieron a las dos semanas hubo una matanza en, ese pueblo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, al Carachín o algo así. Mataron a, 20 palestinos en, en una mañana. Volvieron a las cuevas, vivieron allí hasta el 85 y en el 85 el ejército las dinamitó, los, los tiró, los dejó otra vez, por segunda vez, como refugiados, bueno, refugiados desplazados internos, se podría decir, y declaró este sitio donde están las cuevas Parque Arqueológico Nacional. Ahí se han metido colonos del asentamiento Susia, que está a dos kilómetros, y han empezado a construir viviendas, ya viven tres familias, se están trayendo nuevas caravanas y este outpost se va a convertir en un nuevo asentamiento, o sea, lo que tú comentabas, ¿no? y, no lo contempla la legalidad en un principio, ¿no? pasa por un proyecto de, de edificación. Digues, digues, perdó. Ah, jo amb aquesta línia que comentava abans dels soldats, el que també vaig llegir era un article que parlava sobre la preocupació que s'estan trobant en que la majoria dels graus mitjos, o sigui ser tinents, tinents coronels i de més, i algun general ja, a part dels que ja són famosos pel tema, com podria ser el Dayan o el, o el Sharon, doncs s'estan trobant en que molts d'aquests intermitjos, mandos intermitjos, que es diuen, comencen a ser gent sortida d'aquests llocs, gent sortida o gent amb la mateixa mentalitat que els mateixos colons i que en algun cas doncs, s'han trobat directament resistència dels militars d'anar a treure colons a algun lloc per aquest motiu. Uh -huh. En Hebron ocurre esto muchísimo. Hebron es un caso especial porque dentro de la propia ciudad hay la zona que se llama H2 que está sitiada por checkpoints y el ejército está dentro constantemente Checkpoints. Tienes que explicar qué es un checkpoint. Puntos de control de 89. Como aduanas, ¿no? Sí 89, creo, si no me vuelan los números, en, el, los territorios ocupados. Y, y tenemos fijos y después móviles lo ponen más. Flying checkpoints como... Eh, móviles. Móviles. móviles Y, hay, otro tipo. Bueno, los sponsors Sí, la opción es que van con el camión y donde tengan ganas, paran sí. y para ir al colegio o para ir a trabajar tienes que cruzarlo dos veces sufriendo las humillaciones los abusos y que te dejen pasar ¿no? para ir de un pueblo a otro palestino y bueno todo esto está montado eh, junto a un sistema de carreteras los que los palestinos están tomadas a muchas y los palestinos no tienen derecho a circular por ellas con lo cual funciona también como muro y empiezan a aislar mm, zonas de tres pueblos tres pueblos y en comunicarlos para cualquier necesidad de servicio de sanidad de, de educación de cualquier cosa. I això doncs, recordo un article que vam llegir fa unes setmanes aquí, un exmilitar israelí que parlava del checkpoint, entre altres coses, i que comentava doncs, que el seu objectiu al muntar el checkpoint era fer que els altres es passessin hores i hores allà esperant, que cada X temps agafaven amunt i la pallissaven perquè la resta no protestessin, i així no van passant el temps. Era la, les paraules que va fer que va dir aquest text militar doncs, en aquell article. En Nablus hay un checkpoint eh, hay cinco checkpoints. Ya, pero voy a hablar de este, que se llama como... Espera, eh, explica un poco lo que és Nablus. Nablus, está... vale, Nablus és una ciutat que està al nord, és una de les tres ciutats más importants de Cisjordania i té cinc carreteres per accedir-hi, per entrar o sortir, i les cinc estan, estan regulades per un checkpoint fixa checkpoints grans. y más explicar... No, una de un checkpoint, Este checkpoint en concreto, mm, que yo me acuerdo ahora mismo, tiene dos, dos líneas separadas por una valla para pasar, ¿no? Para cruzarlo. Hay una línea que tiene un cartel arriba que pone Humanitarian... Eh, line o Q la vía la vía humanitaria, humanitaria. Mm. por ahí pasan pues mujeres niños internacionales y la otra eh, pasan palestinos de 15 a 45 años y cómo es la otra la otra no tiene ningún cartel pero es marcar esta lo que le estaba comentando no de, la brutalidad de estos puntos de control y de, cómo les, les pegan palizas para que y cómo los discriminan eh, tratándolos como de 15 a 45 años eres un terrorista que tiene que ser eh, chequeado y, y, torturado y humillado en esta línea y por la demás, que se llama humanitaria, passa el rest bueno, i, en, i en aquests checkpoints perdona, el que es pot veure és que han de baixar, o sigui, per, per sortir a la ciutat per entrar com per sortir han de baixar dels vehicles llavors tu veus mm, dones, homes, nens mm, joves, grans però o sigui, gent amb dificultats amb totes les seves maletes, bosses que han de carregar han de fer la cua, esperar, passar i després tornar a agafar un taxi que està a l'altre cantó que, que no poden creuar o el seu vehicle que el, que el porta un, una persona que anaven es para el comercio igual, tienen que utilizar el back to back, que significa el camión llega con, la producción ah, o la camionetita allá y lo traspasa a otro que lleva otro checkpoint y lo traspasa back to back, espalda con espalda, ¿no? Y a lo mejor tiene que hacer siete cambios y llegar, bueno, con toda la fruta o todo lo que lleve, pues fatal, en condiciones fatales y con retrasos y con pérdidas econòmiques i de tot i tot. A mi m'agradaria fer un, un apunt sobre tot plegat, no? I és el tema de que el que la pròpia gent d'allà no, es posicioni per una banda pues, com el que seria l'extrem total no, els sionistes, no, l'extrema dreta no, el grup reduït que parlàvem abans de gent que s'hi oposa la gran massa que no fa res però amb això és còmplice del que està passant <clears throat> i això em portaria a un estat totalitari amb una mentalitat feixista totalitària no? i després associar això amb un altre mal de la humanitat no? que és quan ara explicava comentaves l'anècdota aquesta, o l'anècdota, aquest detall no? d'aquests controls no? i la línia humanitària i per aquí només passen les dones i les criatures petites i internacionals i no sé què, també és el, el, la qüestió del, del masclisme, no? la qüestió patriarcal també, no? Mm. que és una, una lacra que arrossega la societat no? i com en aquest plantejament totalitari no està exempt, no? al contrari, no? i està molt present. No? D'aquesta manera podem identificar coses que encara que la cultura jueva vingui d'aquí, que si la qüestió religiosa d'allà i no sé què, no, no sé on el que s'està aplicant al final a la pràctica és una, una qüestió que l'hem viscut moltes vegades al llarg de la història de la humanitat, no? que no, no ens estan plantejant res nou. Mm. Llavors jo penso que està bé fer aquest apunt perquè la gent que tingui al davant aquesta situació no? pues pugui fer una discriminació ràpida, no? que no està bé que la diferència entre sionistes i persones que siguin jueves que s'hi oposen al sionisme, està claríssim, s'ha de diferenciar i entre la resta de persones jueves també, però quan estem parlant d'estat, de la creació d'estat i d'imposar i defensar tot això per les armes, ja, ja estem parlant d'alguna que la història ens ha demostrat altres vegades. No cal que ens mengem gaire el coco amb, explicamos mm, explicamos la si nos estén hablando de fascismo, pur y ya está, sí, no? vaya. Y una educación militarizada increíblemente. Como al niño se le, se le condiciona psicológicamente para que durante la educación escolar para ser un buen soldado. Mm. Como se le enseña a dibujar el mapa de Israel sin fronteras, con sin línea verde, que es la frontera establecida por el, el armisticio del 49 y luego del 67 y sin Gaza y, las colonias son como ciudades de Israel y no existen pueblos ni existen árabes ni existe nada y claro el niño tiene cinco años y dibuja su triangulito de su país y cuando tiene no sé un poco más adulto y de algún sitio le cae la curiosidad de que a lo mejor lo que me han estado contando no es verdad le da la impresión de que le están robando es que juegan a hacer la historia al revés, y todo el machismo todo el terrorismo que ellos estereotip, estereotipan sí. y, y, y, acusan al pueblo árabe es el que ellos promulgan y, y educan a, uh -huh. a, sus ciudadanos. Sí, Esto, sí. Sí, però si us queréis els que esteu aquí, ja que Esto... no, no vais a enterar, però es veu el mapa del 49-867 i al costat el del 2000 i tota la zona verda dintre d'aquesta frontera que es veu del 49 al fins al 67 el 2000 passen a ser uns quants punts verds I, i, i sota el blanc d'Israel ni te cuento si ho compares amb el mapa de 1946 home, si ja ho comparem amb el 46 que hi ha uns quants punts blancs a tot arreu doncs sí, la cosa varia molt aquí una mica amb la línia del que jo estava dient perquè tenim quatre mapes no n'hi ha tres n'hi ha sí, aquí hi ha, hi ha el, el 46, el 47 després del 49 al 67 97 i finalment el del 2000. Vale, el del 47 especifica que és el, el, el mapa definit per les Nacions Unides dintre del seu pla de partició i aquí va en la línia del que jo estava explicant. A mi em sembla que una clau de tot el que està passant també ve per aquí, quan les Nacions Unides a nivell internacional no se'ls cut res millor, perquè per mi també és una crítica al poble jueu, no? de dintre de tota la seva èxoda i de la seva errar per aquí, per arriba i per abajo amb les seves penúries, que això és molt molt xungo i jo no li desitjo a ningú eh, hagin desitjat el mateix model que, que, que les nacions modernes han defensat no? bueno, i també això ve des d'antic no? o sigui, que el model únic sigui el d'estat no? I, i la cosa arriba a mans internacionals i el seu projecte quin és? Pues fer dels estats no? a ningú se li coneix una altra mena d'alternativa i per mi el problema és aquest quan fiques al tarro la idea de l'estat del teu estat i l'altre no és meu és de l'altre i per tant és susceptible de ser el meu enemic i tal ja entrem en, en l'arrel resolt del problema. Per això dic que per mi és important veure el mapa del 46 abans del pla de partició que és veritat que aleshores també hi havia gent jueva que vivia allà també, no eren tot gent palestina, hi havia gent a Jerusalem per exemple que vivia allà des de feia molts anys no? arriben els de les Nacions Unides fan una definició i aquesta definició es veu clarament amb l'evolució dels mapes serveix per arribar a la, a la situació d'avui en dia de fet és el primer pas per legitimar-la perquè si haguéssim fer el que s'havia de fer, que de tots som iguals i un únic estat per tot és on ningú està vetat a participar en unes eleccions per a la seva condició religiosa o de pell o del que combregui, això no hauria passat. El que és que, com que s'havien de treure els jugadors d'Europa, van doncs, dir calla, que si fotem un estat en allà i fotrem saps? Els fotrem dues vegades, saps? Perquè aquella zona concretament ja els interessava eh? i els àrabs mai els han fet gràcia, perquè si no... O sigui, la, la, la, o sigui, eh, eh, la idea de pan Europa de l'Europa, aquesta idea no és única, hi ha una, una, una, una panàcia, diguéssim, de, de, una panaràbia, no? una idea d'aquests països que volen ser també algo comú. I això en contraposició amb la idea d'una paneuropa és com, era, és la, com si, de la cultura del xoc, no? de, de, del xoc de les civilitzacions. No? I ells volen controlar aquella zona. Llavors jo crec que en certa manera ho van utilitzar, perquè clar, si no oblidem les Nacions Unides no són cap ONG, són un grup d'estats amb un grup d'interessos són, i fan que utilitzen les Nacions Unides per, com una manera de gestionar la seva política internacional ara acabat generant un problema un problema no hi hauria acabat sent si no els haguessin donat la legitimitat per tractar els palestins com una cosa diferent si tots haguessin set iguals amb el mateix estatus de ciutadania doncs potser no estaríem on estem ara no? i aquí el pla criminal que s'ha anat gestant en tots els àmbits en l'estat d'Israel i contra els àrabs palestins o no palestins, contra els àrabs i els que, contra els que no són jueus i fins i tot contra els jueus que, pensen com, que, pen, que no pensen com, com pensen aquesta gent que controli no? i que tenen una estratègia educativa, una estratègia militar, cultural eh, de, de, de, que ho abarque tot no? i que està destruint, o sigui, estan destruint i la crisi és, és brutal, no? Vull dir, tot el que estan explicant des de la desmembració de, de, dels pocs territoris que queden, no? La manera com ho estan desmembrant, ja no, ja no només amb, aquest, eh, amb aquests controls i tots aquests aïllaments dels pobles, sinó després ja amb el bloqueig total, el bombardeig, la guerra, que no sé si vosaltres ara podreu explicar alguna cosa si heu estat eh, durant el temps que ha hagut aquest bloqueig i aquest, aquests bombardejos, si podeu podeu explicar una mica com ho vau viure vosaltres. Eh, jo abans tenia la proposta és que portem una hora i pico de, de xapa i... Fem un petit descans, si deixem la proposta. Podríem fer un moment de descans, posar una música, algo de música, mm. eh, estirar les cames aquí fora. Mm. vale, vale, pues... I una estona doncs ens tornem a escoltar tranquil·lament i tornem a, al punt aquest que parlàvem ara de, del present potser amb els Wellers sí, veig que tenies aquí el Get Up Get Up Stand Up que és una cançó pues, que bueno, en clave de rigui i metiendo allá por en medio i bueno, pues, no ja aquestes coses no, que passen però que el que ens anima és una mica a mantindre'ns en el nostre puesto i, i bueno, pues jo l'aprofitaria per dir que el nostre puesto no és un estat que som nosaltres, la integritat humana de les persones i que bueno, que això és amb el que nosaltres creiem, no? I sí, sí. Aquí, Pues, animar també a la gent que està allà a Palestina i a tot arreu, trencant-se la cara, jugant-se el tipus cada dia pues, per, per estar allà dignament, no? I, bueno, pues, també des d'aquí solidaritat i, i posar-nos les piles també, que aquesta apatia de la que parlàvem també la patim aquí. I, bueno, pues, aviam si ens espavilem. La música, per almenys, és per espavilar-se, jo què sé. Eh, sí, espera, espera. Espera, espera, tu segueix parlant. Sí. Ah, aquí és això, no? Aquí és el font, cap, a dalt, cap, a dalt, cap aquí. Ah. Uh eh? -huh. És una ruleta, mira. Sí, sí, això ho veig. Vale. Sí, sí, nosaltres dos estem en directe. Tu no. Tu t'he baixat perquè estaves aquí xerrant Venga, i t'hem baixat. Ara seguim, doncs. Pues. Però... Jo no sento res, Òscar. Joder, hòstia, me cago en Dios. Sí, sí, te... debería estar sonando algo, pero... ¿33 o 45? 33. 33. Ay, qué rarins. Sonen molt baix. T'hi fixes, eh? Bueno, eh, explica una mica més d'aquest caset. Tu bueno, explica una mica més el del caset. Volarem la música. I veurem a veure què passa. Pues. Sí, mirarem aviam si fent un... Bueno, res, pues ja que estamos i aprofitant el tema de la crítica, pues dir que la cançó també es fot molt amb alguna penya que en aquest cas del sionisme pues, també ens interessa, que és el tema religiós, no? I en la cançó pues, els Wilders el que fan és criticar els corilles que davant d'una situació xunga d'opressió doncs normalment acostumen a proposar-te tingues paciència i tal, no, aguanta, algun dia això canviarà, no? Llavors aquesta gent li diuen, mira, tio, no ens mengis el coco, tio, les mentides que ens estàs dient no, no serveixen de res, ens has pogut enganyar una vegada, però no ens enganyaràs tota la vida, no? I llavors la seva proposta és com més anar més enllà, no? Que seria una mica el que estàvem xerrant, no? De donar-nos compte de que el que està passant a, allà a Palestina amb aquesta moguda pues, ve precisament per això, per l'existència dels estats, no? I eh, això em portaria ja a una campanya que en el seu dia vam tirar endavant durant molt de temps que deia estat assassí aquí i a qualsevol part, no? Aquí i a tot arreu, no? I això és, és una, una mostra molt clara, no? O sigui, les Nacions Unides quan van votar aquest pla de partició per mi no tenien cap legitimitat, cap mena de, de credibilitat, menys quan la història de totes aquestes nacions han tingut massacres, autèntiques massacres per aconseguir arribar a ser els estats aquests, no? No tenien cap mena mena de legitimitat per agafar i dir-li a ningú que, que, que fes un estat on sigui, no? I per, precisament per això, perquè el model és erroni, perquè el model de l'estat és el, la gran cagada, no?, dintre de tot això. Això és la meva opinió. Jo penso que realment el, el, està passant el que està passant degut a això, no?, a que s'ha agafat un, un model que no, era, que no era correcte. Escolta'm, si tenim molts problemes, tenim per aquí una altra cosa i després mirem el tema. Mira. Sí, sí, doncs passa no amb això perquè... Bueno, en comptes de ri punxarem música més canyera. Tenim per aquí un CD que no. és la discografia de los crudos, sí, una penya pues, xicanos afincats allà a Yanquilandia. Mira, si et sembla bé, Uh, deixarem pues, a partir del tema 43, què passó con la paz? Uh, i... 43, doncs sí, sí, presenta mal perquè... què passó con la paz? I... <laughs> què passó con la paz? Sí, què passó con la paz? Con Navasca... La pregunta és quién se inventó esa palabra, si creu que la Tierra nunca estava en paz des de hace... Bueno, però el que està clar és que de vegades... 4-3, oi, has dit? Sí, per tenir mm, un accés de l'oposat a lo que tu desitges, saps, per lo menos clarament, ja no en, plan, en el plan idealista, sinó saps clarament a la pràctica el que pot ser la pau, no? O sigui, si, si tu estàs cansat de veure tota la massacre, la barbària i tot això, saps que la pau és totalment l'oposat pues, d'una manera que no té per què ser idealista, tu pots imaginar-te aquí. Bueno, ahí están, ¿no? Sí. Venga, pues en clave hardcore molt canyero, ¿vale? Venga, fins ara. Vinga, fins ara. aquí el tema amb el discos, doncs eh, finalment sí que us podrem deixar amb aquesta cançó dels Bob Marley and the Wailers, eh, Get Up, Stand Up, i com dèiem ens escoltem ara. al a la FM Hem dit abans el telèfon, però el tornem a repartir, a repetir, per si algú s'anima, 933177366. I abans de continuar, si no us sembla malament, perquè tinc diverses coses d'agenda, perquè després no sigui allò, vinga, metralleta, doncs podem comentar alguna cosa. Tu abans has dit que demà a les 9 i mitja tenim una concentració davant dels jutjats de l'ús social a la Ronda Sant Pere de Barcelona a on es realitzaran dos judicis de l'Amadeu Caselles, un company que està al Taleu de fa molts anys, que bueno, eh, també hem de recordar la campanya, la seva lluita contra el, el fet de que encara estigui a la presó realment hauria, ja té dret de fa molt de temps de sortir al carrer i, i bueno, també hem de recordar aquesta lluita i, i recolzar aquesta lluita en forma de tota mena de mostres de suport a l'Amadeu i de pressió a la Direcció General de Presons, al Departament de Justícia, etc. I dèiem que els judicis de demà doncs, són dos judicis en els que l'Amadeu Caselles està denunciant a diversos organismes institucionals eh, relacionats amb el tema penitenciari directament, com són la Direcció General de Presons, el Departament de Justícia i el CIRE, que és aquesta empresa que es va treure de la màniga fa molts anys la Generalitat de Catalunya perquè s'encarregués de la gestió de del que se'n diuen els tallers productius a les presons, és dir, la feina que, que fan les persones preses dintre de les presons. Eh, aquesta gestió, gestió és nefasta en el sentit de que seria seria a la pràctica l'aplicació del capitalisme en el seu extrem en el seu punt més extrem no? estaríem parlant d'algú una situació de semiesclavatge no? s'obliga la gent a treballar per uns salaris de misèria eh, fins fa molt poquet i de fet és un dels punts que es discutirà demà eh, tenen a la majoria de gent sense contracte, sense seguretat social sense cap mena de benefici entre cometes benefici, no? o sigui, cap mena de de, dels drets que hauria de tindre qualsevol persona treballadora no? de cara a la feina que, que realitza no? o sigui, és el dret a posar-te malalt i poder-te quedar al llit en comptes d'haver d'anar a treballar perquè si no no cobres i no tens per menjar o com podria ser el dret a quedar-te a casa si tens un accident laboral i a ser compensat o compensada per aquest accident doncs totes aquestes qüestions es discuteixen demà i bueno, doncs, qui tingui interès en saber com funciona el tema tema a nivell de judicis, a nivell de l'ús social, que ho hem xerrat aquí moltes vegades. Demà és una bona ocasió, a més amb aquesta peculiaritat que la persona que acusa en aquesta ocasió eh, doncs és una persona que està a la presó i que denuncia aquesta realitat dintre de la presó vale? dit això, doncs això recordar demà a les 9 i mitja davant dels jutjats de l'ús social i un altre sobre, l'Amadeu, continues? No, no. Doncs digues. Senyor, una cosa de l'Amadeu. I tant. Que avui des del despatx <clears throat> hem anat a visitar l'Amadeu mm -hmm. i el que vull dir és que tenim instruccions concretes de l'Amadeu. Mm Defensar els seus drets fins al final ni videoconferència ni històries no està clar Ara veurem, veurem què podrem fer veurem quantes persones hi haurà a la concentració quantes persones podran entrar a la sala i eh, com sempre que no n'hi ha prou en tenir raó i tenir la llei de per teva sinó que si no tens la força per imposar-la és com si no tinguessis res per tant a les 9.30 demà davant dels jutjats socials vale, només una altra petita votació quan dius això de la videoconferència això ens porta a la última artimanya que s'han tret de la màniga que és el rotllo de que volen fer el judici sense la l'Amadeu present allà no, això la veritat és que és d'un cinisme bastant desagradable i bueno, bastant malèvol, no? O sigui, està clar que aquesta basca estan jugant amb, un punt maquiavèric de lo tenemos todo bajo control, no? I, i que boicotejaran no? la, la possibilitat de posar en pràctica aquests drets, no? Llavors està clar, la diferència és tant que estem allà presents i fent pinya i defensar pues, aquesta situació que està visquent ara i denuncia aquest home però que ens podria passar a qualsevol de nosaltres i que és una mostra de com està el pati en aquest sentit, no? a nivell de presons i també a nivell social del carrer. No? Vale, a les 9.30 demà davant dels jutjats socials. Perfecte. L'altra convocatòria que farem, mm, o qüestió d'agenda, és que el dissabte per la tarda, em sembla que és a partir de les 5 i mitja, en un centre social ocupat a Sant Andreu que es diu La Gordíssima, es fan unes jornades antifeixistes i, bueno, pues, això que ens ha creat l'atenció, que fa fa temps que està el tema molt mogut en aquest sentit i a més té una relació molt directa amb el tema que estem tocant avui i bueno, pues en aquestes jornades es, es farà una presentació de la plataforma antifeixista es passarà un vídeo també i després pues, hi haurà un debat sobre quin és el plantejament antifeixista actual. Això em recorda que si no m'equivoco el diumenge i aquí és on el tema del telèfon estaria molt bé perquè al final no ho he pogut confirmar si no m'equivoco, el diumenge a les 5 de la tarda eh, hi ha una manifestació antifeixista al barri de Gràcia. Si algú que ens escolta té aquesta informació i ens vol trucar al 933 17 73 66, doncs ens farà un favor a nivell de ràdio, de programa i d'audiència i doncs, si no passa això, doncs algú que tingui internet a mans segur que pot localitzar aquesta informació ràpidament. I bueno, doncs seguim amb el tema ens havíem quedat amb una pregunta que era si havíeu estat a la zona de Gaza quan va passar tota aquesta brutalitat, la massacre aquesta última dels bombardejos i si no, pues, bueno, quina havia sigut la vostra experiència amb aquesta, amb aquesta situació. Nosaltres des d'aquí l'hem viscut d'una manera però vosaltres que heu estat allà més a prop ens interessa molt més ara mateix pel tema que estem tocant. Pues, doncs, si ens podeu explicar una mica. Eh, nosaltres vam estar a Cisjordània, no vam estar a Gaza, perquè Gaza, <clears throat> bueno, el, el fet d'estar sitiada van, no permetia l'entrada Internacional, llavors des, del, des de finals d'agost van començar a sortir barcos des de Xipre amb l'organització Free Gaza, que, que ha explicat abans la Pilar, per, per trencar l'assetjament per, la, per, per mar. I llavors durant, crec que havien sigut sis o set barcos que de l'agost al desembre havien, havien portat i, i tret internacionals de Gaza i mm, en el moment dels atacs, com va començar els atacs hi havia set persones de, internacionals dintre d'aquest moviment amb les que nosaltres ens coordinàvem des de Cisjordània per via telefònica per escriure, doncs mm, bueno, ells ens enviaven eh, com un resum del que, del que veien d'informació que traien de vídeos, de fotografies i nosaltres també per telèfon els hi fèiem entrevistes per després publicar-les totes a, a la web del moviment. Llavors nosaltres hem estat a Cisjordània el que us podem explicar és com, com es va transformar tot perquè sí que hi va haver un canvi molt important quan van començar els atacs i que va ser el 27 de, de desembre el, el fet més clar és que van, o sigui, tenien una mica l'actitud que tenien en l'exèrcit dintre del poble on estàvem, a Naelín, era una mica la sensació que ens donaven era que tenien carta blanca no? en fer i desfer el que volguessin perquè el, la premsa i tot el, bueno, doncs internacionalment està, estava mirant més a casa. Doncs això em va implicar, per exemple, va implicar que eh, feien servir munició real a les manifestacions amb molta més facilitat que el que havien fet fins al llavors i això va resultar amb la mort de dos nens, dos joves al poble abans hem dit que era un poble molt petit llavors el, el fet de que, que matin a dos joves implica, implica molt no? perquè són quatre famílies les que formen aquell poble i aleshores van matar doncs, a, a dos joves un de, de 22 anys i un de 19 el, el dia següent de que van començar els atacs a Gaza. Altres conseqüències de, dels atacs van ser que van, van posar a prova armes noves que fins llavors no, els havien, no, no les havien vist, una molt, molt concreta i bastant, bastant brutal i il·legal. il·legal No, en ese estado hay algo ilegal. Claro, son niveles de dentro de que están dentro de, ese pueblo. Pero la utilizaron durante la segunda intifada y, estaba ya retirada y la han vuelto a empezar a utilizar en Cisjordania desde Gaza. Ella lo explica mejor. Bueno, yo iba a explicar el gas. Ah. Bueno, són, doncs intentat, doncs són com tres armes diferents que han provat noves. Una és aquesta que ha comentat ara la Pilar, que és, que és, uh, és, uh, un, un, és com una bala normal, però molt més petita, i fa menys so, llavors és molt difícil de reconèixer que l'estan llançant, perquè és com un so com una cosa així, i, però pot matar. O sigui, entres un projectil, entra i et pot quedar dintre o travessar, depèn. 50 metres t'atravessa el, el I a partir dels atacs de Gaza va ser una, va ser una pràctica quasi habitual, o sigui, cada manifestació hi havia aquesta, aquesta arma. Està impregnada d'un peper, una espècie de... de pebre, pebre. Pebre, que, que provoca una, un sangrado eh, más... Mm -hmm. Més abundant. Més abundant. y, bueno, ha roto ya muchos huesos de muchas piernas. La última la han disparado en los riñones a un shabab hace la semana pasada, el, viernes pasado. ¿Y ha muerto, no? Eh, no. Si le han puesto riñones? No, no, eh, a la zona de los riñones, no le ha tocado ningún ah. órgano. Hay un vídeo y un report, un informe en, en que es el sitio web del Movimiento Internacional de Solidaridad. segueix, segueix. Sí, i llavors els altres dues armes que feien servir eren unes, unes armes que tiraven gas, gas lacrimògel, que, que és eh, l'efecte, al gas allà és molt més fort que, que el que fan servir aquí a Europa, que és, et crema la, a la part d'ofegar-te i la, la, la sensació, bueno, plorar, et crema la pell moltíssim i <clears throat> provoca vòmits en coses que ara pots perdre el coneixement inclús. Llavors el que, el que van fer servir com a, com a mm, arma nova era un, un projectil de de gas recobert de goma que anava molt més ràpid per l'aire no el podia reconèixer per l'aire perquè era negre i el gas no sortia fins que no impactava llavors no pot seguir l'estela de gas no? i el ser recobert de goma podia rebotar molt fàcilment no? i això si va directament si, si, el, si el projecte directament al cos et pot impactar i et pot penetrar o sigui, és un projectil d'un diàmetre, no sé, 5 centímetres. l'altre de ping-pong. Sí, I ha he dos cases, ja. disparándolo a las ventanas. Es muy inflamable. i parlàvem d'un altre tercer, no? I el tercer és una espècie de, de, mm, com una canica, que és de plàstic molt finet, i a dintre hi ha un líquid d'un color mm, verd fluorescent que encara no sabem què, què és exactament ni, ni quina, quina finalitat tenia. Està, el vam enviar per analitzar uns laboratoris, bueno, vam intentar, però encara no sabem el què. Això vam provar no al nostre poble, sinó a Bilín, que és un poble que està pel nord, que també tenen manifestacions regularment. contra el muro. Eh, más para completarlo, cómo se vivió la situación eh, mientras bombardeaban Gaza ya, hubo mucho escorpio que son toques de queda en que el ejército toma el pueblo y, prohíbe salir de las casas a las familias y practica para al cabo arrestos o, o destrozos o cualquier otra cosa. Eh, hubo más asesinatos de más niños en diferentes puntos, en Hebrón tres o cuatro, en Nablus, que está en el norte, Hebrón está en el sur. Eh, ¿Qué más? En Calquilia y Calàmbia. En Calquilia. Bueno, en total van ser 10, 10 persones que van matar en 3 setmanes, cosa que, o sigui, és molt més del que fan si, si no hi haguessin hagut els atacs a Gaza. I, i bueno bueno, important també dir que va fer el poble palestí donar els atacs, no? Vull dir, el, a partir del dia següent van començar a convocar-se manifestacions espontànies però en, en quasi totes les ciutats al mateix temps, no? Pràcticament el 27 de desembre, 28, 29 eren constants, hi havia manifestacions de gent que sortia al carrer com les que feien aquí, amb la diferència pues, que simplement, o sigui, eren manifestacions de solidaritat, no? Es portaven banderes palestines, banderes de Hamas, de Fatah, de, de Mubadra, de tots els partits polítics i al principi... Hamas, Patà, i has dit un altre? El Mubadra. El Mubadra. És una que és bastant recent, és un partit format o que el líder es diu eh, Mustafa Barghouti i és un, una alternativa nova que, que aposta per una espècie de... no sé com definir una espècie de centre bueno, vol confrontar tot el, tot el, la corrupció que porta darrere Fatah, mm. el radicalisme de Hamas, llavors vol treure tot això de sobre, llavors ell aposta per una, una, una sortida nova. Muy europeizado también, sí. muy mediatizado, sí. muy europeizado y, y mediatizado. Mm. Y luego está Yabal Shavia, que es el Partido Comunista, el Frente de, por, de la Liberación, Frente Popular de Liberación Palestina. Mm -hmm. Son los, los más fuertes. Parla més alt, més alt. Sí i... Cinc preguntes, jo. No sé. No, i només volia aclarar això. Les manifestacions palestines van ser reprimides molt fort per l'exèrcit israelí i també per l'autoritat palestina, pels, pels policies palestins, um, que van prohibir, crec que la segona setmana o els sis o set dies de, dels atacs de Gaza van prohibir que es posessin banderes de Hamas a les manifestacions, tot, tot i que eren simplement marxes populars pels carrers de les ciutats. Eh? I l'autoritat la, palestina va ser molt, molt forta reprimint las manifestaciones de solidaritat amb Gaza, todo al sur de Cisjordania no? la parte de de Ebron. explicar millor. Y mm. también quería puntualizar que estos dos asesinatos de estos dos niños fueron por la espalda. Mm-hmm. tema del mur, no? Teníem que tocar més. Sí. Teníem interès en tocar més el tema del mur, la muralla. Abans, abans de canviar, dedueixo per lo que expliqueu que llavors a la fi dels atacs la cosa es relaxa o, o és, ha passat el clàssic amb aquests aspectes repressius que, que s'aprofita una situació més extrema per augmentar la repressió i mantindre-la, no? S'ha mantingut tingut totalment. De fet, les últimes notícies d'ara fa, no sé, un parell de setmanes el que estan fent és una una espècie de redada per tot Cisjordània estan arrestant a moltíssims joves palestins amb invasions nocturnes o amb, o amb, o amb manifestacions mateixes en ciutats diferents a la mateixa vegada i això ja porta molts dies un darrere l'altre que, que vas veient aquestes notícies no? I, i, i de la gent que allà, allà hi parles i ja veus que és un plan no? és una espècie Tiene una fi, que una finalidad, no?, aquesta ja no, sí. o o sigui, és que... És, O han construït una nueva presó y... sí, <laughs> tan Y el Yayus, por ejemplo, que está entre Nablus y Neilín, yendo para el sur, eh, hace, no sé, tres semanas o así, eh, pusieron una corfia, un toque de queda del pueblo y a la salida de... Ah, mentira. Entraron al pueblo, a la salida del colegio se metieron metieron a 75 niños en el colegio, los detuvieron, los interrogaron y, abusaron y se llevaron a 20 arrestados y a continuación pusieron un toque de queda. Y creo que a los dos días volvieron a poner un toque de queda y se llevaron a, a más Shabab, a una decena de ellos. que la cosa se mantingut se mantingut, sí, sí vale. doncs el tema Paquet, allò. Paquet? Sí, sí. Bueno, el mur, eh, una mica històricament, va començar a construir-se el 2003. Van començar pel nord, el mur és un, té uns 730 i pico quilòmetres de longitud, amb la majoria, de la, o sigui, més del 50% no és un mur eh, de formigó, sinó que és una valla um, elèctrica, o sigui, no, no electrificada, sinó elèctrica, vull dir que ells noten si hi ha, si hi ha contacte de la vall. Una cosita antes de que continues. Mira el es el doble prácticamente de lo que mide la línea verde. Ellos, eh, en lugar de estar construyendo el muro por la frontera, como alegan por, niveles, por motivos de seguridad, lo están, se están metiendo, con lo cual el muro mide casi el doble de la longitud de, es 400, así. Quieres decir que están aprovechando para ganar territorio, ¿no? Sí, sí, pero ahora ya que, profundizar la cosa Mm. Per, territorio y para i a Israel colonias que están bastant a prop de la frontera frontera entre Israel i Palestina i mm, aleshores van, van començar a construir bastant pel nord en, molts, en alguns punts han trobat mm, resistència dels pobles que estan més a prop que, mm, que s'han manifestat i el més important bueno, són quatre els més importants no? Jus, Calquilia, Bilin, Inailin, Budrus, aquesta zona doncs hi ha per, per un exemple un exemple d'un poble que es diu Calquilia que està al nord-est o sigui, tocant a la frontera que està totalment rodejat per mur. O sigui, el mur fa una espècie de, de O i al mig està el poble i té una sola porta. O sigui, que estan escanyant totalment les, la, les, la, la vida social, econòmica del, dels palestins que viuen allà dintre, no? aïllant-los de qualsevol altra població palestina. I, i llavors nosaltres hem estat en contacte amb aquesta problemàtica perquè Nailina estava a, a 5 minuts d'aquesta del mur, de la construcció, i l'estaven fent ara, no? la part que, que, que es tocava més a prop del poble. Va començar el maig del 2008, l'any passat, i està planejat que acabi d'aquí un parell de mesos i acabarà de aquí un parell de mesos. Ja està pavimentada la ruta, ja estan tots els árboles. 40% de les tierras de Neilín, les que les quedan després de, del 48, se están quedando detrás del muro. y, bueno, el muro está uniendo al Midia, que es otro pueblo que está al este, con un muro que haya hecho en Beilín. Se están accionando como cinco o seis asentamientos que quedan en la parte, se lo llaman para el lado israelí, y eh, está aislando estos cinco pueblos junto a una carretera que va a estar bloqueada solamente para el uso de colonos, que ya lo está, pero va, a estar eh, controlada por torres de control eh, cuando se acabe el muro, y construir un túnel que ya han arrancado 20 Olivos para, empezar la construcción, eh, con un checkpoint, un puesto de control que va a abrir, eh, creemos, de 7 a 7, esa es la información que tenemos hasta ahora, para que la gente pueda entrar y salir de su pueblo, de sus casas. Mucha gente está muy cerca de Ramala, hasta 17, 20 kilómetros de Ramala, y mucha gente estudia y trabaja en Ramala con lo cual se va a ver especialmente afectada la, la bueno, va a provocar probablemente gran parte un éxodo, lo que ellos llaman una, una huida voluntaria, un éxodo forzado masivo, porque va a ser una prisión, y el pueblo se va a convertir en una prisión. Um, deies que el em, era Electric. Bueno, ja és això que et deia, el 60% més o menys és, és una valla, mm. però clar, és una valla, a una banda i banda hi ha, hi ha carretera que hi circulen jeeps, israelí, o sigui que està totalment controlat i a més a més que aquesta balla si, si té contacte, si algú està intentant passar-la o les toca, hi ha, hi ha com receptors i ells poden detectar. Hi ha un altre sensor de moviment. No, Llavors hi ha, hi ha zones també que, que tenen, en comptes de tenir carretera, tenen com, unes, com una zona aplanada amb, amb sorra, que ells la, la plan, o sigui, la netegen de manera que si hi ha petjada, si algú hi passa queda la petjada, no? Bueno, cada, hi, ha, hi ha zones molt diferents. I després Després hi ha la part de formigó, que és aquest 40%, que són 7 metres d'altura i són aquestes, bueno, aquestes imatges típiques no? que, que, que circulen de les plaques de formigó una cosa de l'altra. I Ja, bueno, ejemplo de Berlín, per que está al de la ciudad, el mur pràcticament està, el pots veure de les, les últimes cases, el al costado, no? eso això, provoca una sensación de increíble, No? Y ha pasado por patios de colegios, por campos de campesinos, de cajitas que les quedan al otro lado y tienen que, hay tres veces al día en los que se abre, se abre la puerta para que pueda con permisos por supuesto y que están totalmente manipulados, para que puedan ir a cultivar sus terrenos eh, que más? el muro, es que es importante matizar, no sé si ya lo he dicho, pero lo, voy a volver a decir. Eh, Israel lo, bueno, está declarado ilegal por la ley internacional, se declaró ilegal en el 2003, y cuando se empezó a, a disparar la construcción. de lo que pasó con el muro de Berlín, no tenían otra. Después de. Es que es así, la, comunidad internacional no tenía otra. La otra cosa es que Israel me ha afectado a la comunidad internacional. y potser sabran millor. L'altre dia vam comentar que era probable, no, tot i que no ho sabíem segur, que és que Israel no està ni directament representat a la ONU. Mm. No sé si vosaltres teniu la informació. A mi em sona que em va arribar de que no tenen cap representant, de que passen milles de nani directament, però com ho vam a passar de lo que nos digan. Sí, el que passa és que no ho sé, no, jo no ho tinc segur, segur 100%, però... Jo el que sé és que Israel se declare que no està subjecte a, a la llei de los altres Internacional que ells la seua No, más también que no Lo que pasa es que Estados Unidos tiene derecho de veto. Sí. Todas las sanciones que, que se han salido de ahí han sido totalmente anuladas. Eh, está, estaríamos hablando un poco de lo de antes, ¿no? No, por volver a irnos del tema, pero es muy significativo ¿no? de que eh, se apruebe luego la creación de un nuevo, un nuevo, Estado ¿no? por una decisión de las Naciones Unidas y que luego ese nuevo Estado que a ver, no es que le deba nada, ¿no? A las otras naciones por haberle permitido la creación, ¿no? Pero se pasa por el forro a los que en su día le han echado el cable, ¿no? Estamos hablando, pues un poco extrapolar a nivel internacional lo que hablábamos de un sector extremista o, un mini sector de oposición y la masa apática en medio cómplice, ¿no? Pues a nivel internacional yo lo veo exactamente igual, ¿no? <laughs> O sea, un sector que le ha permitido a estos, pues, de, por la por la misma, el mismo principio de que, existen, ¿no? que son las Naciones Unidas, estos ya dicen, vale, ya está, a partir de aquí tenemos lo que necesitamos, ¿no? y a nivel internacional la situación es la misma, ¿no? o sea, es una hipocresía brutal cuando no es una auténtica apatía total ¿no? el tema. No sé, yo pienso que es consecuencia de lo que hablábamos antes. ¿no? yo si a la señora Pilar Rahola. Si la No mucho. No, eh? no, tampoc. No. Personalment no. No, no. no, no, no. Si sabeu qui és, si sabeu què dius, si sabeu per qui treballa, pregunto això jo sé què diu respecte a Israel. Pots, pots explicar-me? Mm, no crec que t'ho vull explicar correctament perquè quan ho va dir no estava, estava allà justament. Ah, jo vaig llegir l'aturem que hi havia. No, no, no ho sabré explicar bé. Sí, sí en aquest sí, cas Francesc em sembla que aquí el costat. Jo sé que no, la, té ben, la estudiada. La tinc molt ben estudiada, Perquè ella me regala uns matins ella perquè la tenen allà enxufada a TV3 i és que ens deixa tots planxats a la cadira al sofà o no, amb ganes de sortir al carrer i cridar Rahola, mm-hmm. vens tenir tu, allí Palestina va dir, vens tenir tu i ja veuràs tu que et passen a tu el que ells estan fent, a tu i a la família. Bueno, el cas és que la senyora Rahola és, <laughs> te, tenia molta carta blanca als matins, ara ja no en té tantes, matins de TV3, el programa de, que presenta el Josep Uni allí, no? I ara ja no en té tanta, però quan hi surt pues, doncs li deixen dir que vol i durant la guerra, durant el setge a Gaza i els bombardejos, la senyora Rahola pues, doncs va sortir dir pues, doncs que Israel actua legítimament, que els palestins són uns terroristes i tot aquest discurs. I què? Després d'haver-hi aquí les manifestacions contra aquesta guerra, la senyora Rahola va dir que tota Barcelona que es manifestava era antisemita. A la qual la gent li va respondre que no, que no que eren antisionistes, no? que estaven contra d'aquest projecte de genocidi, perquè aquí s'estava parlant de genocidi i ella no volia reconèixer. Llavors la senyora Rahola se va acusar des d'un de, des de diari públic que es va fer per, eh, per, per aquest cas, doncs va sortir la seva foto dient que aquesta senyora doncs era còmplice del genocidi i que ella probablement també va sortir públic era una col·laboradora del Mossad sí, em sembla, i doncs quants altres periodistes Confes. catalans que li fan la, li fan la ah, el pagoneo a l'estat israelí no? li estan fent la premsa, li estan fent la propaganda des d'aquí concretament l'anunci la, deia si veus amunt un d'aquests felicita'ls Sí. I a sota felicita'ls pel genocidi d'Israel perquè ells estan molt a gust amb el genocidi. Algo així deia el cartell. I bé, eh, la senyora Robles s'ho va prendre com una amenaça i va anar de víctima a la tele. Es va plantar allí amb la seva quota de minuts matinals i ens va regalar amb un victimisme no? que va quedar compensat gràcies a un representant de l'Aturem la Garra que es va presentar l'endemà allí a fer un cara a cara amb la senyora Rahola eh? i a dir-li les veritats a la cara. Ella deia que, que, que se sentia amenaçada per això perquè li deien feliciteu-la i ella diu ara em vindran a felicitar i em vindran a pegar no? perquè aquí diu que m'han de felicitar perquè jo estic com president genocidi no? llavors aquest senyor va anar allí bonament i la va ficar al seu lloc no? i, i bueno, va, va, la senyora Rahola va quedar bastant retratada no? perquè eh, hi va anar una persona intel·ligent amb molts arguments i, i molt ben dits sobre la, el que està passant a Palestina, molt més sòlids que els que té la senyora Rahola, no? perquè ella fa propaganda i clar, la propaganda és molt fàcil de contrarrestar. No? I finalment va quedar va quedar amb, amb fum, no? perquè ella ja anava dient que es i contra la gent de la plataforma Aturem la Guerra i per, per, per tot això, no? finalment crec que ha quedat amb que ha quedat amb fum amb, amb, amb, amb espuma matinal i, i bueno, eh, així, així ha quedat retratada no? així ha quedat retratada vull dir, ara, que, ara més que mai, si aquí ja clamàvem dient qui era, ella sola s'ha retratat i molta més gent ja, ja sap qui és per si no els havia quedat clar però jo el que els volia dir a les dues solidàries en Palestina és que a la comarca d'Osona ja fa un parell de mesos que s'està tirant endavant una iniciativa consistent en querellar-nos criminalment contra la senyora Pilar Rahola una querella criminal contra la Rahola i hi ha alguns bars alguns establiments públics de Vic concretament i de Torelló i de més llocs que estan recollint signatures ho dic perquè si, si coneixeu gent per allà a la comarca i encara que no siguin de la comarca perquè entrant a internet hi ha un blog que es diu Pilar Rahola negacionista negacionista perquè l'estem acusant de cometre el mateix delicte que el Codi Penal espanyol preveu per quan els nazis, els neonazis, neguen l'holocaust jueu. La Pilar Rahola està cometent el mateix delicte al negar el genocidi per si. Només entrar a internet es pot localitzar aquesta pàgina o aquest, eh, aquest blog i es pot firmar per internet també mm. i quan hi hagi suficients signatures es presentarà moltes gràcies per aquesta informació et sento moltes gràcies per aquesta informació vale, vale. tirem endavant tirem endavant i després, jo no sé si ens queden gaires minuts, tenia... no. Vull apuntar, vull apuntar una cosa que és la comparació entre la muralla de Berlín i la muralla que està fent l'estat d'Israel que no sé molt bé com ho compares què, què vols dir? Quan has dit... no, jo en aquest sentit si tenint en compte que durant molt de temps eh, tota la comunitat europea sobretot el que era el bàndol occidental doncs ha estat criticant eh, o sigui, jo no, no estava comparant un mur amb l'altre sinó la crítica Mhm. que es feia al mur de, mhm. de Berlín, que hem durant molt de temps se l'ha parlat en aquest mur, del mur de la vergonya, del mur que dividia Europa, del mur que dividia persones, que dividia famílies, igual que diuen del de Corea, amb Corea del Sud i Corea del Nord, tres quarts del mateix, no? I mhm. després de tota aquesta crítica, quan Israel fa aquest mur, i amb les condicions en què el fa, etc etc, políticament i dintre de la, de la poca coherència que tenen no tenien altra cosa a fer que dir que era il·legal que dir que allò no podia ser mm -hmm. ja, ja perquè altra cosa mm -hmm. és que seria demencial ja per unes persones que porten però temps que porten dient que aquestes coses no s'han de fer mm -hmm. no seria encara que per altra banda a Melilla et fotin el muro a l'altra banda et fotin el no sé què i també tinguin uh, certs personatges amb, amb ordres directament de disparar a matar si cal pues la, la hipocresia vaja no? això no nega però públicament i la prova també està que per molt que els Estats Units mm, faci la, el veto eh, a la Unió Europea altres països que també han tingut veto per altres estats, com poden ser Xina, com pot ser la URSS, com pot ser altres estats que tenen veto, eh, els estats europeus o els estats sí que han fet un boicot en aquells països. Encara que des de Nacions Unides no poguessin, ells doncs, han decidit rescindir contractes o rescindir relacions o aquí en canvi en tots els països europeus han fet el contrari. Mm ràpid cridar consultes però per, per dir que estaven potser no deien que estaven amb ells el d'aquí deia que fins i tot els, els havia criticat però la, la veritat sí, tu dius que els has criticat però els hi vens armes com el que digui que les armes espanyoles no maten palestins eh, l'altre dia vaig llegir un article on entre altres productes que n'hi havia moltíssims hem estat venent a Israel les mires telescòpiques dels fusells de franctiradors mm -hmm. mm, és allò de doncs senyor, matar maten mm -hmm. perquè aquell estri és necessari per la resta d'aquella arma si, sense aquell estri l'arma no serveix de res un fusell de franctirador no serveix de res sense la mira telescòpica és, és així llavors doncs aquesta hipocresia és en tot però cara a la galeria han de posar o han de dir el que han de dir per molt que els Estats Units i més el Bush i els lobbies sionistes que hi ha allà doncs facin que l'estat dels Estats Units veti qualsevol resolució veti qualsevol cosa a la ONU Està clar. Jo què et volia dir amb això de la muralla de Berlín? és que partim de la base de que totes les muralles, tots els murs haurien de caure, uh mhm. -huh. partim sí, base, sí. però la muralla de Berlín tenia una explicació molt diferent i a un sí. altre nivell que aquestes altres muralles. I és que Imagineu-vos el problema que han creat a la Habana des del moment en què permeten que hi hagi uns hotels, inclús algunes botigues, on es pot comprar amb moneda amb dòlars mm. -hmm. imagineu això, el problema que representa que jo crec que això no ho tenen ben controlat a l'Havana mm. és no. escàndols de corrupcions i de tot però no és a l'Havana, és a tota Cuba no? és a tota Cuba Hay dos sí, sí, ara comença, va començar a l'Havana Doncs veieu el que és això I el va, sí, és. va començar a l'Havana amb, amb els locals turístics de l'Havana però al final quasi tota Cuba és turística pues ara imagineu-vos aquest muntatge al mig d'Europa. Això és el que era el Berlín occidental. Era un enclau capitalista dintre d'un país amb un règim socialista. És un gran hotel, és una gran font de corrupció i no tenien una altra sortida que fer la muralla els del govern de, del Berlín Pancop, del Berlín Oriental. No podien fer res més que la muralla i la van fer i després ve tota la polèmica o sigui, estic sí, d'acord sí, amb el que estàs dient que després de les crítiques que havien fotut contra la muralla de Berlín no els hi quedava més remei que criticar aquesta altra muralla mm. però amb tot i amb això sí, sí, jo en aquest sentit doncs, per això deia que no intentava comparar una amb l'altra independentment de si estic d'acord o no dels dos o de un o de l'altre sí. no els intentava comparar amb el fet de per què s'han construït o per què hi són mm -hmm. sinó més de cara a la galería los los políticos de aquí y han dit el que han dit el 2003 quan va començar tot que a l'hora de la no han claro, este muro es para la seguridad eso es lo que dice Israel la gran excusa pero es un muro de anexión de territorio y de segregación y, y, de... hacer una prisión sí, porque es una, Gaza es una prisión totalmente ahora mismo y Gaza igual Gaza está rodeada por un doble muro y Gaza es una prisión Omar mar tiene impuestos 7 millas eh, para poder salir cuando la resolución de los acuerdos de Oslo eh, estipulaban 20 y luego Anápolis creo estipuló 12 y ahora actualmente hay 7 está totalmente sitiada y bloqueada desde el 2006 desde que jamás ganó las elecciones claro bueno. Ja haurem de començar a deixar-ho... Sí, per avui sí. Per avui sí. ja, eh? que ja ens hem sobrepassat una mica. Vale. Molt bé, molt bé, agrair la companyia a aquestes dues mosses que ens han visitat aquí. A vosaltres. Gràcies a vosaltres. Eh? Ens han aportat aquesta experiència. Abans de despedir-nos, us sembla sí. bé que ah. anunciem ah. això? Ens heu passat un paperet que diu Informa't més actua. Llavors n'hi ha una adreça que diu acció yahoo.com i llavors a l'altra meitat d'aquesta part de l'octaveta doncs, hi ha una imatge d'una persona que està presa pues, una mica més amunt de la cintura cap avall, posa pedres i es veu pues, clar que les mans té pedres. I a l'altra banda de l'altaveta pues, tenim una foto que abans preguntava no? Hòstia, una persona que vegi això reconeixerà d'on s'està parlant i dèiem que sí, no? que n'hi ha pues, la bandera palestina per aquí, n'hi ha una branca d'una olivera per allà, una persona que subjecta o intenta subjectar tant una com l'altra i la resta pues, són tot d'aquesta mena de robocop ¿no? Que, bueno, pues que está claro que no Que lo están secuestrando en una manifestación pacífica. Bueno, doncs aquí queda la història. Qualsevol persona que vulgui contactar amb vosaltres, acciopal.yahoo.com I, bueno, el que hem xerrat abans del programa i hem xerrat l'altre dia, que quan vulgueu torneu i seguim treballant amb el tema. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. I, bueno, pues que és tot el que ha de ser el programa de ¿no? Esteu convidades a Radio Ona, que aquí teniu, ah, sí. aquí teniu la informació necessària, que fem un programa També, eh? cada dilluns de 10 a 11 de bona nit i sereu molt benvingudes tant si veniu personalment com si truqueu per telèfon gràcies vale, salut, salut. Vale, pues, re, recordar sí, que jo, bueno, que ens podeu escoltar però abans volia dir-te que jo l'únic que he trobat de manifestacions el diumenge antifeixistes que eh, és a Nou Barris, no és a Gràcia no, és a Gràcia també em sembla diumenge 15 de març a les 12 del migdia a plaça Virrei Amat manifestació prous agressions feixistes als nostres carrers molt molt bé. I veu que últimament hi ha hagut unes quantes agressions feixistes a als carrers dels barris del Turó de la Peira, Vila Piscina i Torre Llobeta i la gent doncs eh, surt al carrer per N'estrou, n'estem fins al monyo ja seguirem xerrant d'aquest tema als propers programes també perquè aquests dies hem estat fent una mica de revisió d'aquestes qüestions i n'hi ha molts paral·lelismes entre el passat i el present l'altre dia ho xerràvem parlant dels llibres i dèiem llegint llibres d'aquell que teníem era del 1921 podem preveure el que passarà el 2010 no? pues una mica lo mateix pero a el tema fascista bueno, pues res, des d'aquí ja després del programa d'avui recordar que eh, al eh, 104.5 de la FM a la Ràdio Bronca podeu escoltar aquest programa el dijous de 10 a 12 el divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3 de la tarda repetits sí. i que també hi ha el del podcast per internet i bueno, pues que també ens aclarem com a antifeixistes està claríssim que des d'aquí portem el nostre granet de sorra a la lluita i pues que fins la setmana que ve salut i bronca i contrabandisme. I bé, com abans he comentat, doncs m'he quedat amb les ganes i posarem I Shot the Sheriff. I Shot the Sheriff és una altra mena de discurs, sí, sí, mentre el Get Up Stand Up ens deia m'ententa firma ja amb dignitat i tal, a I Shot the Sheriff és, bueno, tio, jo vaig pagar el xerif, tio, m'acusen de matar el seu ajudant i jo l'ajudant sí que no el vaig matar, jo vaig matar el xerif, no? I tenia no, les meves raons. Deixa de ser també aixecar-se i mantenir la teva dignitat. Està clar, està clar, no? <laughs> doncs pues vinga, penya, ahí Πολύ, τα παίρνει πολύ για τα μάρματα. Πάντα pues. Λοιπόν. Thank you. avui estarem a l'Ateneu del Casc Antic, la, la Pilar i jo, parlant una mica més a fons sobre, sobre l'experiència que hem tingut a Palestina amb material gràfic, vídeos, mm, fotografies, mapes, o sigui que si us esteu interessat ens trobareu allà a partir de les 7 de la tarda a l'Ateneu la, del Casc Antic dijous que ve. I l'Ateneu del Casc Antic... Carró Fenolà número 15. Molt, al costat del Forat de la Vergonya. Ah, exacte la línia vermella o groga a plaça Urquinaona o groga Jaume I també, eh? sí, sí. Doncs dit això, bona nit i molta bronca. Bona nit.